Արցախի մայրաքաղաքում եւ շրջաններում շրջափակման պատճառով իրենց աշխատանքը դադարեցրեցին շատ խանութներ, հանգստի գոտիներ, սննդի կետեր եւ այլն։ Այս ամենի հետևանքով գործազուրկ դարձան շատ արցախցիներ։ Նրանցից շատերը մինչեւ հիմա շարունակում են առանց աշխատանքի մնալ, իսկ ոմանք փորձում են ուրիշ զբաղմուն գտնել եւ դրանով գումար աշխատել։ Վերջինների թվում է այսօրվա զրուցակիցս Մարիա Նիկոլյանը։ Աշխատում էի Արման սուպերմարկետում որպես գանձապահ։ Շրջափակման սկզբնական շրջանում դեռ գործ կար, վաճառում ենք այնպիսի ապրանքներ, որի պատրաստման համար հումքը Արցախից էր՝ քաղցրավենիկ, որոշ տեղական հացահատիկներ, ընդեղեն եւ այլն։ Բայց դրանք էլ վերջացավ եւ արդեն ամառվա շրջանում ստիպված էինք 3 օրը մեկ գնալ աշխատանքի։ Հիմա ընդհանրապես խանութը փակվել է եւ աշխատանք չկա։ Ստեփանակերտում աշխատանքի բացակայությունն այժմ ավելի է զգացնել տալիս, քանի որ գյուղացիների Ստեփանակերտ մեծ դժվարությամբ հասված ապրանքի գները բավականին բարձրացել են, ասում է Մարիան։ Ուրիշ աշխատանք ինչքան էլ փնտրեմ, որևէ միջոց չկա, քանի որ բոլոր խանութներն էլ փակ են։ Աշխատանք ունենալը շատ կարևոր է, քանի որ օրվա հաց գտնելը շատ դժվար է եւ ամեն պահի պետք է մոտդ գումար լինի, որ հրաշքով գտած ապրանքը կարողանանք գնել։ Զրուցակիցս Քաշաթաղի շրջանի Կովսական քաղաքից է։ Մինչ պատերազմը վարձով բնակ ձգտակվում էր Ստեփանակերտում։ Նշանված էր եւ մտքում արդեն պլանավորում էր իր հարսանիքը, բայց պատերազմը խմբագրեց նաեւ նրա երազանքները։ Ինչպես բոլոր սիրահար զույգերը, այդպես էլ մենք երազում ենք, որ մեր կյանքի ամենալավագույն օրը հիշարժան դարձնենք, դա մեր հարսանիքի օրն էր, որը պետք է անեինք, բայց չարաբաստիկ պատերազմը ամբողջությամբ քաոս ստեղծեց եւ զոհերի մեր եղբայրների հիշատակը հարգելով մենք ոչինչ չենք արել։ Տեղահանվելուց հետո առանց որ որևէ արարողության ամուսինս եկել է եւ ինձ տարել իրենց տուն։ Մարիան միայն իր մասին չէ, որ մտածում է։ Իրավիճակի պատճառով ընտանիքի մյուս անդամները եւս գործազուրկ են դարձել։ Ընտանիքս բազմանդամ է եւ դրանով պայմանավորված ծախսերն էլ շատ են։ Հիմա ես չեմ աշխատում եւ ամբողջ հոգսը ամուսնուս ուսերին է։ Չնայած այս ամենին նա չի հուսահատվում։ Գումար աշխատելու նոր միջոց է գտել իր համար, սակայն խոստովանում է, որ դժվարությունները շատ են։ Հիմա փորձում եմ տնից գումար աշխատելու այլ միջոց որոնել։ Ցանկանում եմ եղունգների եւ մաշկի խնամքով զբաղվել։ Համապատասխան նյութերն ու սարքավորումներն արդեն ունեմ։ Մնում է հաճախորդներ լինեն, քանի որ բնական է, որ գործում դեռ նոր եմ ու շատերը չգիտեմ, որ զբաղվում եմ արդեն։ Դեռ սկզբնական շրջանում տանն եմ անելու, հետո տեսնենք ինչ կստացվի։ Հուսամ ամեն բան դեպի լավը կգնա եւ ստիպված չենք լինի ամեն օր հերթերում եւ աշխատանք գտնելու փնտրտուքներով զբաղվել։ Չնայած դժվարություններին Մարիան հույսը չի կորցնում եւ նույնն էլ մնացած արցախցիներին է մաղթում։ Կասեմ, որ չեմ ուզում, որ արցախցին հույսը կորցնի ու հույսով ապրենք, որ որ մի լավ դուր կբացվի Ոչ բոլորին է այսօր հաջողվում փոխարինող զբաղմուն գտնել, որը նաև շահութաբեր կլինի։ Իսկ աշխատանք չունենալը ֆինանսական եւ հոգեկան լուրջ խնդիրներ է ստեղծում ամեն օրը հերթերում լուսացնող արցախցիների համար։ Արցախի տեղեկատվական շտաբի տվյալներով շրջափակման եւ կենսական ենթակառուցվածքների խափանման պատճառով շրջափակման մեկնարկից առ այսօր փաստացի աշխատանքը եւ եկամտի աղբյուրը կորցրել է շուրջ 17000 մարդ, ինչը մասնավոր հատվածի աշխատողների 90%-ից ավելին է։ Աննա Հայրապետյան, Արցախ լրատվական։